knabetoi babilas pli. Iam en la agio de quelcae monatoi, beboi comenzas babilumi. Tiu rilate, tamen ne ciui estas sam grade parolemai. Studajo cun miloi da infanoi nun documentas surprisan differenzon inter la sexoi. Knabetoi productas en la unua vivo jaro signife pli da parol similae esprimagioi ol knabinetoi. Beboi quicas, cae gargaras, cae cundligas ligas un uopain sonoin al silaboi. Dum la curo de la unua vivo iaro, tiui esprimoi farigas pli cae pli parol similae. El la tiel nomatai protofonoi, tio estas pra sonoi, farigas pli poste vortoi, fraseroi, cae completai frasoi. Ne ciui infanoi practicast iun lingvan treinadon sam grade, celcai babilumas pli, aliai mal pli. En la cadro de pli frua studo, te amo de linguistoi de la Universitat de Memphis, usono, cetio constatis ion surprisan knabetoi shaine estas pli parolemai ol knabinoi. Cutime, oni nome supposas, che virinoi parolas pli ol viroi, ca che ili estas pli talentitai. En tutte tivi differenzoi estas laulas tiencistoi, tamen tre malgrandai, ca appena o mesureblai, ca ili dependas de multai circonstanzoi, Scribas la te amo, en sia actuala laborajo en faca magazino. Prilumigoe ciu case montras che ambau SEXOI parolas tre multe, nome proximume dec ses mil vortoin en tago. Iam beboi en la babiluma faso estas suffice parolemai. Ili productas ciu tage miloinda protofonoi, cae ce tio existas vere differenzo inter la sexoi. Tion la analiso de signife pli granda datumaro confirmis. Las ciencistoi automate registris la esprimagioin de prescau ses mil infanoi el diversae usonae substatoi dum la unuae du vivoiaroi. Fine collectigis pli ol quartcent quindec mil horoi da materialo. Tio estas, laula studestro, la gis nun plei granda collecto de datumoi pri la evoluo de la parolo e la comenzo de la vivo. C'è la automatizita analiso, oni el filtris ciuin ne parol similain son esprimagioin, do exemple ploradon, ridadon, au singulton. Montrigis che knaboi dum la unua vivo iaro eligis je dec procentoi pli da protofonoi ol knabinoi. Fine, la knabinoi babilumis je sep procentoi pli, cae intertempe tio inclusivis compreneble jam verain lingvain elementoin sed cial i babilumas giuste en la unua iaro signife pli? Laula esploristoi haveblas celcai imageblai explicoi. Onis cias, che knaboi estas generale corpe pli i La parola activezzo povas respeguli tion. Contrau argumento estas, che tiu vira parolemo signife malcrescas, ecte la decessa vivo monato. La nivelo de corpa activezzo tamen restas alta. Povas ancau esti, cege patroi, cae aliai prisorgantoi, parolas pli cun la beboi. La datumoi montras, la malo esas giusta, oni parolas cutime pli cun la knabinetoi. La esploristoi preferas trian clarigon quiu relatas alla fora pasintezzo. La plei ofte contenta babilumado, lauili, estas evoluzia signalo pri trainitezzo, quiu donatas alla ido transvivan avantagion. La beboe tiel montras che ili bonfartas, cae rentumas plue provisi ilin. La unua vivo iaro nome estas extreme crisezza faso, la morton tezzo esta signife pli alta, ol dum la sequae iaroi, cae la knaboi en tio estas aparte en dangerigitai. Tion montras ancao actualai datumoi de la monda san organizo. Knaboi estas pro tio supposeble sub tre alta selecta premo, clarigas sciencisto. Per la babilemo, dum tiu problemezza tempo, la knaboi certigas al si la sindedicion de la prisorgantoi, diras la teso de la teamo. Ciam la fruai homoi au iliai lastai antauloi vivis en pli cae pli grandai gruppoi, la idaro povis per sia babilumado tiri attenton al si. Tio estis grava por survivi, char homai infanoi besonas aparte longe la prisorgadon de la plen cresculoi. Char nur multe pli poste, ol plei multai bestoi, ili povas mem stare vivi. Laula esploristoi, kelk io pledas portio, che en tiu contexto en tutte nur disvolvigis la emo al spontana sin esprimo personoi sen kiu la homa lingvo eble tutte ne existus. Ancau por la individua disvolvigio de la parol capablo, tio estas decida. Tiu natura lingva talento estas iam tre bone observebla ce beboi. Ecte ciam ili capablas spiri, ili usas sian vocion. Sen causo, cae ecz se neniu estas proxime al ili, ili comenzas babilumi. Ili ludas per la sonoi, cae evidente tre giuas tion.